Možda četiri, možda, ako se budemo dogovorili. Tako da, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujem što nas je ponovo, evo ovdje, zajedno okupio na ovom mjestu. Nisam nekakav e, oficijalista, nikada nisam ni bio. I najviše sam mrzio obraćanje tipova. Drago mi je što sam ovdje ponovo sa vama i tako dalje i tako dalje, jel da? ali ipak kažem, alhamdulillah, dobro što smo vas vidjeli. Vidim da ste svi na okupu, imate nov mežid, mašallah, puno je ljepši od onog prijašnjeg i duboko sam uvjeren, duboko sam uvjeren, inšallah, da vam je ovaj novi mežid, inšallah, zakara plod međusobne suradnje, bratske ljubavi i maksimalne tolerancije. Evo, već sam počeo da koristim politički riječnik, već vidim neko tu koluta očima, jel? <laughs> Daj, daj, daj. Slušajte, šehovi. Po, po neki puta čovjeku ovako ponestanu riječ. Ja sam danas bio sa nekom braćom u jednoj interesantnoj situaciji. Mi imamo problem kao džemat. Kada kažemo mi kao džemat, znači mislim na e, mislim inače na način na koji mi funkcionišemo kao zajednica. Poslanik je sallallahu alaihi wa sallam izgradio ljude. Znači izgradio muškarce, izgradio muškarčine. Par o kojoj smo milion puta govorili. Nema veze, govorit ćemo ponovo. Zašto? Zato što je priroda ove vjere e, takva da se stvari moraju ponavljati Neko će se upitati zašto uvek jedno te isto, zašto braći nostop da se govori jedno te isto, zašto su jedni te isti problemi među ljudima i pro, iz prostog razloga, zato što šeitan pa jednim te istim i e, vesvesama iskušava ljude. Ali to je problematično kada šeitan jednim te istim vesvesama iskušava ljude. To je znači znak i, i, i e, imanske iscrpljenosti kod ima e, kod insana. Znači čovjek kada dostigne nekakvu deređu imana i ne želi da ide dalje, ne želi da napreduje dalje, ne želi da se dobližava svom gospodaru više nego što je to uspio do sada, jel da, vide se na njemu tragovi. On se nalazi u jednom tristom stanju. Ako je bio istrpljen juče i on je istrpljen i danas. Ako je bio neraspoložen juče, on je neraspoložen i danas. Bio je nervozan juče, on je danas e, također nervozan. Jučer je bio netolerantan, i netrpeljiv prema braći, jel da on se i danas se u tom istom stanju nalazi. I to je pokazatelj da šta? To je pokazatelj da takav brat ne napreduje u dinu, na veliku žalost. Nije naše da istražujemo ko je napredovao, ko nije. Ali svakako mi svi osjećamo posljedicu toga, du, tog duhovnog, jel da, stagniranja, imanskog stagniranja ili imanskog napretka kod brata. Zato poslanik Ali Sratu kaže u optisametu fi vođi ehike sadeka i onaj lijepi, blagi smješak u lice svome bratu je šta? To je sadaka tvoja koju ti njemu daješ. Problem je što mi nismo navikli da jedni drugima dajemo sadaku. Zbog čega? Zato što nismo iskreni ne jedan prema drugom. Nego zato što nismo naučili kako da razgovaramo i komuniciramo sa gospodarom Đelefi'ula. To je problem koji nas e, postepeno ili nije postepeno svakodnevno prati. Ne čuje se. Morat ćemo ove brutalnije metode približiti. A šta će onda meni ovaj zvuči? Neka ga, neka ga. I jel da? Tako, da, da, tako. Da li se sada čuje? Više ovaj. Bismillah, bismillah. Čuje se sada i čalo? Se slušati. A se slušati bi svega tamo... што си лафиме? Ке продолжиме, Селман, ке продолжиме пола на, на македонски? Да. се ми си ме разговоруваме. Чује Још кад би били љубазни да ме подсетите где сам стал, јел да? Значи, знак е неискрено годно. Тај, па безакалахе. И, и сада интересантно е у томе шта? Интересантно е у томе што човек никако да напредуе. Ja sam danas pričao sa jednim našim e, mladim dajom koji se sprema da ide u davet mašala i on je raspoložen da e, oslobodi Andalusiju, jel da, da nam povrati cijel istok, cijel zapad, jel tako, u takvom je plus pozitivno raspoloženje u kojem smo možda bili mi prijedno 15-20 godina, jel da, dok nismo vidjeli da velika mahana kod insana treba da se rešava početkom od samoga sebe, počeši od samoga sebe, jel da? Pa nakon toga saburati sa ljudima koji ne mogu da shvate ili ne shvataju ili koji nisu u stanju da shvate da se ovaj din živi dokle god čovjek živi. Znači do smrti. Ne može se ostvariti cilj Islama za godinu, za dvije, za pet. Ne može se ostvariti cilj Islama e, na način kada nam dođe Abdullah ili dođe nam Nusret, ili dođe nam Selma, maša Allah, oni su naši oslobodioci, oni su naši duhovni, ideološki lideri koji će nam rešiti probleme od sutra, ne moramo ni da radimo, ne moramo ništa, evo, teret obaveze e, ove vjere će pasti na njihovo leđe i to je kraj. Naprotiv, savjetovao sam ovog našeg mladog e, brata danas, onim što savjetujem sebe, pa nakon toga i vas, dragi i poštovani moji stvar koju svakodnevno zaboravljamo. Znači, osnova u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koju smo zanemarili, a koja nas svakodnevno prati. Kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam, itaki laha hajtuma kunte, boj se Allah gdje god bio. To je ovaj problem koji mi imamo. Mi izgleda ne znamo kako se, trebati, kako se treba bojati Allaha gdje god bio. Šta znači boj se Allaha gdje god bio? Boj se Allaha u svojim riječima Boj se Allaha u svojem obhođenju, boj se Allaha u svojem obraćanju ljudima. Boj se Allaha po pitanju ibadeta. Ne dozvoli da vrijeme ibadeta prođe. Jel da? Boj se Allaha subhanahu wa ta'ala kada su u pitanju tvoji najbliži. Jel da? Boj se Allaha subhanahu wa ta'ala kada želiš da govoriš u, njegov, u ime njegovog dina, ali umesto u ime njegovog dina ti govoriš u ime svoga nefta na veliku žalost. Zašto? Pa da tako stvari ne stoje, onda poslanik velik Sratu Sram koji ne govori od svoje have, ne bi odmah na, na ovaj prvi savjet nadovezao jedan drugi savjet koji, e, ovo je drugo savjet, a ovo prvo jeste savjet, ali također istovremeno ovo što poslanik Ali sam govori, boj se Allahama gdje god bio, to je njegov savjet, imperativ je, to je vađiv, poslanik nam naređuje da e, se nalazimo u tom stanju. Ali istovremeno to e, predstavlja samo konsultaciju samoga sebe. Znači da ti, da se savjetuješ sa samim sobom, da ti sebe e, tjeraš na šta, da ti sebe tjeraš na takvaluk, na bogobojaznost. Zašto? Zato što će se nakon toga nadovezati jedna izuzetno važna činjenica koja će te i, i, ispuniti. Od glave do pete ispunit će tvoj cijel duh. Koja je to stvar? وَأَتْبِعِ سَيِّئَتَ بِحَسَنَةِ تَمْحُهَا I svako svoje hržavo djelo, svaki svoj grijeh, svaki svoj zaborav, svaku svoju nemar koji si imao prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ti brže bolje požuri i proprati nekim dobrim djelom, ne bi li to dobro djelo pobrisalo ovo što si ti učinio, jel da, od hajde, ako se smijem tako izraziti, od kriminala prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali nije kriminal, nije to e, e, veliko zlo djelo, inša Allahu ta'ala, nego ćemo reći da je to hržavo djelo. Jer ne do Allah da je zlo djelo ili da je nekakav kriminal, čovjek će sigurno zbog toga biti kažen na sudnjem danu, jer je gospodar Subhanahu wa ta'ala e, epitet kriminal ili svojstvo zla pripisao kome? Pripisao nevjernicima koji se nisu bojali gospodara Zuhana wa ta'ala. Zato će na sudnjem danu biti rečeno šta? Vam tazu jeume e juhad muđirimun. I vi se danas o zlikovci odvojite. Vi se danas o zlikovci odvojite. Znači odvojite se od skupine vjernika u gospodara Subhanahu wa ta'ala. Znači nećemo o njima govoriti. وَأَتْبِ سَيَّةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا i se ovako loše dijelo proprati dobrim, ne bi li ga ono pobrisalo, وَحَالِقِ النَّاسَ بِحُلُقٍ حَسَنٍ i ovdje kulminira savjet poslanika alihi sallatu wasalam. Znate šta znači kulminira, braćo? Razumijete šta znači kulminira? Ajde ti šta znači kulminira? Evo, pošto si bio odvažan, hrabar i sam si se uvalio, znači u nevolju rekao ti da, evo izvod. Kako ti razumiješ kad kažemo, slušaj, kako ti razumiješ kad kažemo, slušajte, ovde kulminira savjet poslanika alihi sallatu wasalam. Jezički u redu U redu, digao si ruku. Može na makedonski. може i na makedonski ako sad. Može i na makedonski isto. Razbra, jer te gledam. Čim ja digaš rakata, razbra. Džezak Allah hej. Selman, почитуван брате Селман Варте, ти можеш нам објаснити како ти доживljаш кога ти некој каже, слушај, ова е кулминација сајата посланика саллаху Аллаху ва саллам. Достиго си врху на суннет. Да, Аллаху акбар, достиго си врху на суннет посланика на Аллаху алейхи ва саллям. Одличен одговор. Затвар да фе. Баракаллах фи одличен одговор. Токи ме постидио, дај ми капу да да се покрие Аллах Затвар да фе. Да одличен одговор. Ти словенец, баракаллах фи, как си име? Адмир. Адмир. Разумеш ти ово, Адмире, шта значи? Ова е кулминација савијата посланика Салалсалем. Брат Телман каже, достигло си кулминација у слежење сунета посланика Алейхиссалату Како доживljavaš? Кулминација. Као унат начин. Одлично, као унат начин. Хочеш да ти услугите, а мислите да варите Значи, максимална. Одлично. Мислим да. Da ne bude ono ovako, jel? Znači, misao doseže svoj maksimum. Odlično. Eso. Maksimalno zalaganje. Hoćeš nam ti reći? Ja mislim ovo što kaže maksimalno zalaganje, znači cilj je onoga što čovjek može da postigne. Odlično. je tome, znači dolazi do srži samog pa onoga što se špirao djecu. Maša, maša, vi ste svi slišli Allahom. Alhamdulillah. To je komunikacija. Hajde će. Hvala, slušamo. Izgleda da se slušamo. Odlično, alhamdulillah, alhamdulillah. Neko je rekao da ste umorni, da ste s posla. Odlično. Vidite šehovi, svi ste upravo. Ali tražimo kako ti doživljavaš kada, ti, kada čuješ da je ovo kulminacija savjeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Svi ste bili u pravu. I to jeste to. Da šta? Kulminacija je onoga trenutka kada ti ispuniš svoj duh. Gotovo je. Znači, ličnost se tvoja pretopi u ono što ti je poslanik alaihi sallatu wa sallam rekao. To je ono što nas zanima. To je ono što ćemo povezati bidnilah i tala s kim? Povezat ćemo sa suštom suprotnošću ličnosti poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada čuješ, kada čuješ ličnost poslanika sallallahu alaihi wasallam, prvo što ti pada na um jeste šta? Vjeru Allaha Đelešanu. Džennet. Istinoljubivost. Požrtvovanost. Je tako? Ljubav prema Allahu. Jel da? Kada čuješ nešto u nekom drugom, mimo poslanika, ali i salatu wasalam, odmah ti padne na um šta? Odmah ti padne na um nešto što nema nikakve dotične tačke sa ahlakom islama ili sa akidom islama. Je tako? I tu se sad postavlja jedno pitanje. Zašto poslanik Ali Sratu Sram prvo kaže, znači prva stvar, Jazakallah khair, Allah fi, odlično. Jazakallah khair, vi ste naša braća, je tako? To je Молим? Жакала хе. И они су наша браќа. А тамо се одвајају од нас, јел да? Додуше млажа браќа, али нема везе. Се боја, малко, сам ја строг, чекайте да видите. Хелане. Ах, иди да лахе, не учиме за јазик, ба рекала. I vidite sada poslanika sallallahu alaihi sallam. Prvo savjetuje, boj se Allaha gdje god se budeš našao. Svako hrđeo djelo proprati dobrim djelom. I na kraju kaže Vahariq i nasebi hulukin hasan. I sa ljudima se lijepim obhođenjem obhođi. Znate šta je to? To je svakodnevna situacija u kojoj se mi muslimani nalazimo. Prvo, ne bojimo se Allaha gdje god se nađemo. Drugo, nemamo interesa da svoja hrđava dijela propratimo dobrim, zato što smatramo da nemamo hrđava dijela, nemamo grijeha, mašala, jel da? I na kraju ne osjećamo potrebu da budemo sa ljudima dobri, a pogotovo sa našom braćom. Zašto? Zato što se nalazimo u stanju nekakve imanske stagnacije ili nekakve svoje individualne nekakvog sveg individualnog idiotizma, što je direktan plod ili direktan rezultat šeitanske vesvese. I zato ćeš vidjeti, ne znamo kako da se obhodimo prema braćama. Zato ćeš vidjeti, ne znamo kako da se obhodimo prema, prema dinu gospodaru Zuhanu Ocaru. Zašto? Zato što nemamo ambiciju da dostignemo nešto više od onoga na čemu smo. Nemamo ambiciju da popravimo svoje stanje, i da ga učinimo boljim nego li što nam je sada trenutno. Zašto? Zato što vjerujemo da je možda ovo taj maksimum koji smo dostigli. Svi ste tačno odgovorili. Znači da dostigneš onaj maksimum i tako dalje i tako dalje u, u steđenju sunneta, a naprotiv s druge pak strane e, nekako po nekom pravilu većina nas je uvijek raspoložena da raspravlja o nekim suvišicama ili o nekim tamo sporednim stvarima koje direktno zadiru i udaraju na zdravlje džemata, a nismo spremni da kao pojedinci prihvatimo savjet poslanika sallallahu alaihi wasallam i da sebe izgradimo u tom duhu. Zato dovodimo sebe u situacije kada ćemo umjesto pomagati, da pomognemo din gospodara subhanahu wa ta'ala, dovećemo sebe u situaciju da šta? Da izazivamo sržbu ljudi zahvaljujući šeitanskoj vesvesi i da sebe dovedemo u stanje u stanje koje je karakteristično za ljude koji su navikli na e, destruktivnu ličnost. Ljudi koji nisu navikli na ponos, na dostojanstvo ovog dina kada se nalaze pred kjafirom, jel da? Već su navikli šta? Da budu strogi sa vjernicima, a da budu blagi prema nevjernicima ima poseban termin, stručan termin za uh, ovaj fenomen. Termin je epigon. Je ti poznato šta je epigon? Znači, epigon je jedan termin uh, izuzetno interesantan, karakterističan termin i malo ga ljudi zna. Čak i ovi koji kao navodno listaju i tako dalje i njima je nepoznat. Istini za volju i meni je do skoro bio nepoznat. Epigon je onaj Eh, onaj patuljak iz grčke mitologije. Ne hvalila im se vjera ta mušlička. Znači, epigon je onaj patuljak iz grčke mitologije. To je liliputanac, znači olitski čovjek koji nema ličnosti, nema dostojanstva, nema svojeg ponosa, nema ideologije, i nema nekakav svoj kodeks morala na koji bi se pozvao u komunikaciji sa ljudima. Naprotiv, epigon je šta? Epigon je patuljak koji traži da drugi upravljaju sa njim. I u trenutku kada on osjeti da onaj kome je on predao vlast nad sobom više ne dominira nad njim, jel da ono više i njemu dosadilo da dominira sa ovim jel da, eh, jadnikom, ide kod svojeg gazde, u navodnicima ide kod svojeg gospodara i traži da ga sašamara nekoliko puta i da ga posjeti, evo ja sam ti sluga, ja ti služim, ja sam bez ličnosti, ja sam bez obliča. To je epigon. Cilj šeitana je, dragi poštovani moji, da od vjernika učini epigona, ako se tako smijemo izraziti. Pogotovo je ovaj epigon stvarni lik u našem životu, ako ne zna da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala gdje god bio, ako ne osjeća potrebu da od Allaha traži oprosta zbog svojih grijeha i ako ne osjeća potrebu da se sa ljudima ponaša lijepim obhođenjem. A šta je lijepo obhođenje? Nasmešiti se samo svome bratu u lice, jel da? Ili sestra svoje sestri, jel da? Jeste između ostalog ali je šta? Biti pravedan prema ljudima. A najveća je pravda kod čovjeka onoga trenutka kada on zavoli insana u ime gospodara Subhanahu wa ta'ala zbog, zbog stvari na koji se ovaj nalazi. Zato poslanik Ali Sallatu Wasallam kaže min eutehi ural iman al hubu filah al bugdu filda. Znači od najčešće veze u imanu je voliti radi Allaha i mrziti radi Allaha. Naprotiv čovjek koji nije naviko da voli radi Allaha Nije navikao da mrzi radi Allaha. Ili on misli da voli i mrzi radi Allaha. Ali su mu se mjerila, pomješalo u glavi. I ne zna kad treba mrziti radi Allaha. Ne zna kad treba voljeti. Pogrešno ga voli, pogrešno ga mrzi. Jel da? Onda dolazi do situacije, dolazi do situacije da šta? Da imaš posla ili imamo posla sa čovjekom koji je, nije koristan prije svega sebi, A pa nakon toga nije koristan džemat, dragi i poštovani moji. Ako mi jednim drugima nismo korisni, mi nećemo postići cilj koji želimo. Ako mi nismo jedni drugima korisni, nećemo za, zaraditi zadovoljstvo gospodara Subhanahu wa Jer kada se gospodar obraća umetu i sama, uvijek se obraća u množini, Nikada da se ne obraća. Allah se zvano tjela svome poslaniku samo u jednini obraća. Ja i van nebi džahidil kufare vam munafikinu ovdje obali. O vjerovjesniće, bori se protiv nevjernika i protiv munafika i budi strog prema njima. Ja i ne nebi beli mauzile nekima robi. O vjerovjesniće, dostavljaj ono što ti se obdjava od svojega gospodara. Ja i ne nebi u limetu harrimu ma, limetu harrimu ma halallahu lep. O ti vjerovjesniće, zašto sebi zabranješ ono što je Allah tebi dozvolio i tome slično? Međutim, kada se obraća umetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, uvek je u množini. Ovi vjernici, bojte se Allaha. Ovi vjernici, bojte se žehenemske vatre. Ovi vjernici, ovi vjernici, uvijek u množini. I šta? I kaže, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ Obraća se vjernicima, opet u množini. I požurite milosti ili oprostu svoga, svoga gospodara. Ovo ti govori šta? da mi kao džema'a, da mi kao džema, mi kao zajednica, moramo kod sebe stvoriti osjećaj odgovornosti koji će kulminirati ili koji će nas dovesti do jedne ljestvice kada ćemo osjećati da ne možemo da uradimo za, ovo, za ovaj Allahov din nešto ako nismo jedinstveni. Ako nismo zajednički povezali svoje redove. Je tako? Ako jedan drugog prepustimo šeitanu, ako jedan drugog prepustimo nekom individualnom radu, onda ćemo definitivno postati lahak prije šeitanu. Znate da poslanik Ali Sram kaže nema jakulu dikbu min al ganemi koga? El kasije. Zaista vuk pojede od, eh, od onog sada ukrade i pojede koju ovcu. Ona koja se već odvojila. Ona koja se već šta? Odvojila kada gledamo ovce, vidimo ko, zajedno vidimo koliko su to lijepe životinje, koliko su krhke životinje, jel da? Koliko su to nama ljudima e, ono korisne životinje. Međutim, kad vidiš da se neka od njih odvojila, kad vidiš da se neka od njih odvojila, jasno ti je da šta? Jasno ti je da je u pitanju neka jadnica koja je život dolijao više, jedva čeka da je vuk šapio. Takav je primjer sa bratom koji ne zna da komunicira sa džematom. Znači, primjer sa bratom koji nije navikao da razgovara sa svojim braćom. Isti je primjer, braćom. I to me podsjeća na jedan primjer gazele i psa. Lovački pas juri gazelu. Gazela bježi. Okreće se gazela i gleda, kaže, nećeš me nikada uhvatiti ovaj zakćuči u trku. Zašto? Kaže, pa ja bježim da spasim sebe, a ti bježiš da udovoljiš svome gospodaru. Primjer vjernika je poput ove gazele. On uvijek treba bježati od šeitana u Alijadu Bila. Vjernik treba uvijek bježati od šeitana i njegove svete. Ne želimo da se vjernik pretvori u jednog zavisnika koji će uvijek zavisiti od tuđe ideje koji će uvijek zavisiti od tuđeg nasihata i da uvijek dahće i za čovjeka koji će veoma lako manipulirati sa njim, ne shvatajući da treba i on biti gazela u stadu gazela e, vjernika i da svi zajedno jure kao ostvarivanju onog kao ostvarivanju onog e, zajedničkog zajedničkog nam cilja i tada će gospodar subhanahu wa ta'ala dati svoj beričet Tada će gospodar Žele i blagosloviti ovu zajednicu. I svaki jedan član zajednice mora biti svjestan, braćo, da nema spasa, nema kvaliteta, nema kapaciteta, nema budućnosti ako se džematski ne radi, ako se džematski ne djeluje. Ne možemo da budemo poput onih koji uvijek e, interese džemata podređuju svojim ličnim i individualnim interesima. Poput nekog čovjeka koji je navodno htio e, udjeliti svoj metak Allaha radi i tako dalje i tako dalje. Zakopao ga je i zaboravio je da ga zakopao. Pa se jedni stav prebio od sekiracije i od muka, jel da? I, potra, i otišao je da potraži rješenje gdje? Kod učenjaka Vjernik ne treba da bude e, od tih, takav čovjek. Znači, ne smemo dozvoliti, braćo, da sebe dovedemo uh, u stanju be, beznađa, u stanju kada vidimo da nemamo izlaz i hajde onda da pohrlimo učenim ljudima, da nas oni savjetuju, pa da vidimo šta ćemo učiniti. Naprotiv, svaki i jedan član džemata, islamskog, muslimanskog džemata, jedan, svaki i jedan član treba da bude u dotičnom trenutku učenjak samom sebi. U kojem smislu učenjak? Pa ti kada se suprostavlja šeitanju i njegovom fitnelu, pa ti si učenjak, a on je taj propali student. On je taj koji je sebe osudio na propad. A ti si taj koji si uspio. Na koji način? Družeći se sa pravim učenjacima, prihvatajući znanje Islama, savjetujući samoga sebe kako se trebaš bojati gospodara žena Fihuna, Jel da? I nakon toga, družeći se sa braćom koja će ti pomoći u dinu, kao što ćeš ti njima pomoći u dinu. I to je strašno važna činjenica koju mi malo ili, ve, ili skoro uopšte e, ne shvatamo. Došao je taj čovjek, jel da, kod imama Ebu Hanifa, rahimahullah. E, ođe Efendija, ja potkranio novac na nekom mjestu, vallah i nemam pojma gdje je novac. Ne znam, zaboravim. Ali vidi učenjak, bogobojazan čovjek. Kaže, hajde ti fino lijepo, jel da što bi e, rekla ona e, bosanska polovina je tako blago meni, jel da hajde ti abdesti, klanja jaciju i nemoj da dižeš ni čela, ni glave cijele noći sa noćnog namaza. U redu, kaže Allah Želešanu će ti dati da se sjetiš. Samo što je ušao, samo što je rekao Allahu akbar, luk, odmah se sveti. <laughs> Isto trenutak. Hođa bio kod imama Ibn Hanife, kaže, hođa, kaže, uspio je. Kaže, ja sam odmah, kaže, kaže, se sjetio. Pa moj Ibn Hanife kaže, odlično. Idi kući, kaže, i nastavi noći namaz, jer kaže, ja sam ti to namjerno rekao, jer sam bio siguran da ti šeitan neće dozvoliti da kvaljaš noćni namaz moment u životu svakog jednog od nas, jel da, kako se trebaš postaviti prema svome ibadetu. Kako se trebaš postaviti u svojoj komunikaciji sa gospodarom Subhanahu wa ta'ala. A najveći belaj i najveći musibet za muslimana i za džemat uopšte dolazi onoga trenutka, braćo, kada se brat, čovjek, musliman, jel da, kada se počne nemarno obhoditi prema namazu To je musibet vallahi. Kako je moguće da brat ogovara, da brat sumnjiči, da brat kleveti. Znači nije ni ders o, bra, o, o bratu islamu, da se ne razumemo pogrešno. Jel? Kako je moguće da gibeti, kleveti, osjeća sumnju prema bratu, nije raspoložen na pozitivnu komunikaciju sa njim i tako dalje i tako dalje. A vidite u kakvom teškom vaktu i vremenu živimo. Vidite da se svakodnevno ubijaju muslimani. Vidite i slušate i mi sa vama da svakodnevno dolaze dopiru do naših ušiju vapa i za pomoć od naše braće i cestara muslimana u svijetu. I kako možemo mi da ostanemo prema svemu tome e, nekako hladni, da nemamo viziju toga kako ćemo zajednički djelovati e, u džematu. Jer vallahi, i braća, ako smo mi ovde jaki, ako ste vi ovde u džematu kompaktibilni, ako ima među vama respekta, ako među vama ima ljubav, poštovanja i zajednički cilj, ako Allah radi, vi zgazite ono svoje ja, Allah radi, tako mi Boga, vjerujte mi, budite ubeđeni da će blagodat vašeg dobročudnog odnosa osjetiti muslimani u Siriji. Osjetit će ga muslimani u Afganistanu. Osjetit će ga muslimani u cijelom svijetu. To, to će gospodar Subhanahu Motara dati kao beričan. Na koji način? Možda putem onoga što ste udjelili. Dali ste tamo 1000, 2000, 6000 eura, kako je sada ovdje kod nas. da? Možda je to tamo otišlo, možda se neko od muslimana nahranio, možda, možda. Vallah i braćo, vjerujte mi, ako ste bili istini u tom trenutku, gospodar će Subhanahu Motara blagostaviti ovaj džemat i da će mu još više. Gospodar će preko noći promijeniti stanje. Pa ćeš vidjeti sutra brata da voljećeš ga više nego što si ga danas volio. Ali to nije moguće ako se ti u namazu obhodiš nemarno. Ako ti namazu ne daješ onu potrebnu, onaj potrebni sadržaj i ne poklanjaš namazu potrebnu pažnju. Ne može nas niko uvjeriti da, slušaj, ti si od ehlu kible, ti si od sljedbenika kible, ti klanjaš namaz, a ne možeš da nađeš zajednički jezik sa svojim bratom. Znači, prošla su vremena kada smo govorili o islamskom bratstvu. Ne, više ne govorimo o tome. Prošla su vremena kada smo mi govorili ajete i hadise, jel da, u kojima poslanik sallallahu alihi wasallam savjetuje muslimane da se drže međusobno i tako dalje i tako dalje. Prošla su ta vremena. Hadisi ostaju. Pozivat ćemo se e, na iste ali kažemo prošla su ta vremena takvih predavanja braćo. Zašto? Zato što su izazovi preveliki. Zato što gubimo trku u borbi sa kufrom i širkom. Jednostavno gubimo kondiciju, ne možemo se više, više snaći. Poslanik Ali Sratu se nam najavljuje ovaj vakat, najavljuje ovo vrijeme, najavljuje, najavljuje ove fitneluke i smutnje. Je tako? objašnjava nam da će doći ljudi e, u jagnjećim kožama, kolumu, kolumu, kulumu imat imaće srce vukova. Šta znači srce vuka? Pa jedno će čekati da te razdere, da te raskomada, da te pojede. Zašto? Pa zbog tvoje dina, zbog onoga e, na čemu se nalaziš e, od vjere. Ni zbog čega drugog. Niti zbog tvoje ljepote, mašala, niti zbog tvoje atraktivnog fizičkog izgleda, jer daleko smo od toga da smo atraktivno, fizič, fizički atraktivni i tako dalje i tako dalje. Jel da? U smislu da se ne zanosimo svojom fizičkom pojavom. U kurlu halki daje hasan, kaže poslanik Ali Islam, sva su Allahova bića lijepa. Ali šta je to što vredi u nama? Šta je to što vredi u tebi? Pa to je Allahov din. To je Allahov šta? To je Allahov din. I nemoguće je shvatiti da brat kojem, koji se nasihati, kojemu se govorilo o važnosti namaza, odjednom on počinje kod sebe da gradi nekakvu iluziju. Odjednom kod sebe počinje da gradi nekakvu predstavu o tome kako bi stvari trebale izgledati, a ne obraća pažnju na svoj namaz. E pa zato što nisi obraćao pažnju na svoj namaz, zato nisi u stanju, zato nisi... Abdullah, halali, moram da iskužem noge. te i vi, braćo, ja sam malo Znači, zato što nije obraćao brat pažnju na svoj namaz, zato je došlo do situacije šta? Da čovjek omalovažava svojeg brata, da ne vidi u njemu vrijednost, da ne vidi u njemu težinu onoga što će i on poneti na svome ramenu. Da to podijele zajedno i da krenu zajedno ka milosti gospodara Subhanahu wa ta'ala koji kaže sariju i nam makfirati, jer rabikom požuriti milosti svome, svoga gospodara. Inna salata tenha anil fahša i munker, kaže gospodar Želefjula. Zaista namaz odvraća čovjeka od hrđavog dijela, odvraća ga od grijeha. Pa kako je moguće da tebe odvraća namaz od grijeha i hrđavog dijela, a vidimo da se ne slažeš sa brašom. E, svađaš se, peripetije, izmislice. Ti si generator krize u džematu. Ti izazivaš tenzije. Ti si izazvao tektonski poremećaj u džematu, Pa klanjaš ovdje, vidimo te, padaš Allahu na srcu. I onda koji odgovor dolazi? Pa da li vidiš kakav je ovaj? Moramo da ga ispravimo. To su gluposti šeitanske, braćva. Zašto? Zato što nismo iskreno prišli na mazu. Ako vas je ovo pitanje mučilo, nemojte se više mučiti. Gospodar nam Subhanahu wa daje odgovor u Kur'anu. Pogrešno smo pristupili obavljanju namaza. Vostejnu bi sabri osala, kaže gospoda Đena Šeura. I pomož, pomažite samima sebi. Sabro. Koji sabr? Pa sabr koji ti daje gospodar Subhanahu wa kaže poslanik Ali Kiram. Men je te ju yusabiruhu Allah. Ko traži strpljenje od Allaha, Allah će mu sigurno dati da bude strpljiv. Koliko je braće koji su možda iskreno zaista u dovi rekli gospodaru podari mi strpljenje. Da si kada se nalaziš u, u, u situaciji rahatluka, nisi ni sa kim ono u zavađi, nemaš nikakvih problema, jel da e, tvoja gospođa e, je sve potama rešila u kući, jel da, i kada ti dolaziš kući, dolaziš ono odvažan kao kakav sultan, maša Allah, jel da, kao kakav petao koji je sigurno tu ušao, a situacija onakva kakva treba, kući si našao svoju mnogo poštovanu princezu koja ti ne prigovara gdje si bio, zašto si zakasnio i tako dalje i tako dalje. Jel da? Dolaziš kući i nalaziš stanje onako kako treba. Jel tako? Nisi se svađao sa braćom, nemaš nikakvih problema. Jednostavno, u takvom situaciji, u takvom raspoloženju, jel da? Kažeš gospodaru, podari mi strpljenje. Daj mi da budem strpljiv sa muslimanima. Daj mi da budem strpljiv u situacijama na koje nikada nisam navikao. Daj mi da budem strpljiv sa muslimanima u situacijama u kojima se nikada nisam našao. Zato kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala ostainu bi sabr. Znači, pomognite samima sebi sabrom. Sabrom. Znači, sklonite onaj onaj tamo onaj helikopter odrana sa Allahom mustan da havle na kuvetila i onda šehovi ostajaju bi sabr i pomažete sami sebima sabrom i nakon toga odmah dolazi u salat i namazom i odgovor ti dolazi wa innaha lakebiratun illa lal zhašije a namaz je težak osim onima koji su skrušeni osim onima koji su skrušeni. Znate li, braću, da čovjek koji nije skrušen u namazu, taj neće biti spašen na sudnjem danu. Kaže gospoda Đeleše'nuhu, kad eflehal mu'minun, spašeni su vjernici. Odmah je nakon toga gospodar Želef je uda objašnjava zašto su ovi spašeni. Koji je odgovor? Zna neko da nastavi kad eflehal mu'minun? jedan zna drugi, neko zna od nas, Allah vas nagradio. Niko. Niko. Odlično. To je odlično. Znači, kitab nije da se čita, Kur'an nije da se hizra, Kur'an je mašala tamo da <laughs> naši su stari da imali više poštovanja. Bar su načuvali onim peškirima gore na vrhu. <laughs> Jel da? <laughs> Kad aflaha al-mu'minun, alladine fi, hum fi salatihim hašima. Znači, spašeni su vjernici koji Eledine hum. Eto baš oni. Znači nije u prevodu oni. Nego eledine hum. Eto baš oni koji su u namazu skrušeni. Pa čak i ovdje gdje gospodar Subhanahu wa pojašnjava stanje vjernika, da će biti spašeni oni klanjači koji su bili skrušeni u namazu, ne kaže da će svi klanjači to biti, nego kaže eledine hum. Znači ovo je potvrda. Eto baš oni ala salatihim alladine ala salavatihim yuhafizun salavatihim ovde opet je u triče, treće lice treće lice množina oni ali ovde je potvrđeno u početku eto baš oni koji svoj namaz skrušeno obavljaju i ako hoćeš biti dragi poštovani brate i poštovana sestro ako želiš biti od spašenih i onda moraš biti skrušen u namazu A kako je moguće da čovjek ima lijep ahlak? Kako je moguće da čovjek bude pravedan sa svojim bratom? Kako je moguće da čovjek osjeća u sebi uvijek potrebu za teubom? I da svako svoj, svaki svoj grijeh proprati dobrim djelom? Kako je moguće da čovjek osjeća potrebu da u svakoj situaciji bude bogobojazan ako nije skrušen na vazu? Pa to je problem. Ne osjećamo skrušenost u namazu i gospodar ženeh je ula zbog toga daje situaciju u kojoj se nalazimo. Znači, prvi rukan islama nakon šehadeta mi ne znamo ispunjavati. Zato vidiš vjernike koji tapkaju u mjestu bez ikakvog prosperiteta i napretka, vidiš, vidiš ih šta? Oni su umorni, istrpljeni, I kada po, malo popričaš sa njim, pa dobro, ja mi godinama ovo jedno tisto pričao, pa dajte rezultate rečeno, pa hajde, gde ovo ono? i kogod tako kaže, propao je šejkovi. Wallahi je propao. Nije, u, u najmanju ruku nije ništa shvatio od islama. Nije ništa shvatio od imana u gospodara Subhanahu wa Pa Pa poslanik Jeli Sratu je sanao, 13 godina muku mučio sa mušicima u Mekiju. 13 godina se mučio. Ne, nije uspio, kao što kaže onaj, onaj masrijski e, novotar, možda neko od vas ima njegove knjige, onaj e, Amr Halid. Čuli ste za Amr Halida? Da. Evo. Znači ovaj čovjek kaže da je poslanikova misija u Meki bila neuspješna u Alijanu Bila. Šehovi su ga napali. Razbili su ga. Ovo ne može reći čovjek koji iskreno vjeruje u Allaha i sunni Ovo ne može reći čovjek koji je ubeđen u tim. Ne može reći ovo čovjek koji voli Allah i poslanika. Kaže, to, kaže, manežah, kaže, on nije prošao, kaže, da kaže, fešen. Razumeš li? Kaže, on je propao, kaže, u Meki, nije imao uspjena. Nemoj da uponašamo ovakve jadnike i da kažemo, pa dobro, braće, pa evo godinama jedno tisto, vam vlahe, braće. Gospodar daje keramete, gospodar daje uspjeha. Gospodar daje napredak ako šta? Ako čovjek ima sabra i pomaže se namazu. Pa onda će doživjeti kulminaciju nasihata poslanika sallallahu alihi wasallam wa subhanak Allahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ja sam došao sa nijetom da to bude 20 minuta da ova iscrpljena umorna lica ne umaramo još više, ali eto malo smo više 41 minut, jel? Da? Ne zamjerajte Allah vas nagradio. Ovo je samo, ovo je, ovo je samo dobrodošlica koju sam vam ja ono, poželio nakon godinu i po dana e, odsustva iz vašeg Mubarek mjesta, a dobrodošlicu vi izražavate, ali eto.